Egun hon oher, ene egun koeritzian izena da amesten dut. Amesten dut mundu bat, nun ez nukian beharrik ene intimitatia epatzia denen hain zinean. Bai, LGBT kuia plus izatia ez da isa. Ez mundu hontan, ez hi handietan nun nahiz eta anonimatien begiatzia aizago den eta presione sozialetik urruntzen gutian. Hale, bortitzkei paez par dugun, ogendunak dunak inkietatuk izan gabe. Baxerri aldian aldiz, herri txipietan alde antziz, presione soziala gutu sofriazten, eta paalizatzen ahal. Zer izanik bikasietan, gutarteko gehienguak behebuia, iizketatuk, trefatuk eta sustut inseguritatian ikusten du. Bena, zier esker lagunak, aizuak, lankitiak, prefostakoak eta altxalili kolektibokoak Nizan bezalakoan niz. Ez niz ez xokoko maritxua. Ez eta iko burges emehoi. Zien esker, nizan bezala agertzeko lotxa gaintitudit. Prefostakoak, Altsalilikua kalkarekin eiaiki dugut toki segu hoi, bekatu gozen egunian. Eta bai, zier esker, egun, sekuan beno urosago, hiu niz. Urtailaen hogeita batian, ataratzen zien artian nizan bezala izatia. Bai egun batez amesten dut, ez da dila beharrezkoa be intimitatia publikoki bortxa zaipatu, mundia gogo zabalago bilakadadin. Bidea alkarreki eiaikitzen dugu. Amesten jarraikiz. Ametsa hoi, emeki emeki, errealitatia bilakadadin. Eskerik hanitz eta egun aldi Adio.